ธรรมสวัสดีตอนเช้าเนาะอันนี้เป็นเช้าวันที่สองนะที่เราได้มาปฏิบัติธรรมกัน今天是我们禅修班的第二天ยังไงนอนหลับนะด้วยความรู้สึกตัว หรือนอนหลับแบบลืมตัว睡觉怎么样呢？有觉知的睡觉，或者迷着睡觉。 ตื่นเช้าขึ้นมานะ เห็นร่างกายเขานอนไหมตอนได้ยินเสียงไม้เคาะนะ刚起床的时候听到那个敲木的声音大打板哦呃有没有看到自己身体正在躺着เห็นไหมแล้วเห็นจิตใจของเราด้วยไหมจิตใจ พอได้ยินเสียงเคาะใจมันตื่น สดชื่นหรือว่าใจยังงัวเงียไม่อยากตื่น嗯，而且有没有看到心啊、呃，听到那个声音，它起来心是怎样？是清爽，或者不想不想起床？เห็นแล้วนะต้องอยู่เหนือมันนะ แต่ถ้าเห็นแล้ว ไม่อยากตื่นก็ ก็อยู่กับความไม่อยากเกิด อันนี้ยังไม่ใช่เห็นจริงๆ当我们看见了那个新的状态啊要เห็นแล้วก็อย่าไปอยู่กับมันไง不要跟着它在一起比如说看看到那个不想起床如果真正的看见的话就就可以离开了不是在跟着它คือความไม่อยากเื่นไม่ใช่ มันมันก็อาจจะเป็นไปได้ แต่แต่เพียงแต่ว่า พอเรารู้ตัวเออ มันได้เวลาเราก็ต้องสลัดความขี้เกียจที่ค้านออกเลย不想起床是是啊可可能有那样的感觉但是当我们知道我们要做什么然后就要离开那个状态นี่แหละนะเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมตั้งแต่ตื่นนอนนะนะคือตื่นนอนก็เห็นร่างกายเขานอน ือเห็นจิตใจเขารู้สึกอย่างไรตั้งแต่ตอนตื่น这就叫从起床开始用功因为当起床的时候也可以看到身体是怎样然后心的状态是怎样อืมแล้วก็อาจจะเหมือนคล้าย ๆ ตอนที่กลางวันที่แนะนำที่ตอนเราผ่อนพักกันเนาะพอได้เวลาแล้วก็พอรู้สึกตัวก็ค่อยๆขยับค่อยๆขยับนะ

เราตื่นสายนะต้องไปทำอะไรมาแล้วรีบนะรีบร้อนเนี่ยโอ้ลุกจากเตียงผ้าห่มก็ไม่พับล้างหน้าแปรงฟันนี่แบบทำด้วยความรีบร้อนนะขาดสติ你有这样的经验吗？啊、就是起床太慢了，怎么说呢？太晚，对，然后就很急做事情。 那个被子也没有收拾好，很赶急去那个刷牙洗脸啊，就没有觉性。แต่ถ้าเราตื่นอ่าแล้วก็ขยับตัวให้ปกติให้มันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยๆคราวนี้เราจะลุกขึ้นจากที่นอนเราพับผ้าห่มเราก็ทำด้วยความรู้สึกตัวได้นะอืม如果我们起床，然后慢慢的

啊、呃，他他对这个躺躺着姿势非常熟练的用功。นะส่วนใ่ท่านก็นพลิกมือหงายพลิกมือคว่ำเนาะรู้สึกตัวนอน他整他整天一直就是用功就是用翻手嘛动手ให้รู้สึกตัวนะไม่ใช่เข้าไปอยู่ในมือ 只是要觉知呢，不是要进入或者粘在那个手。แต่บอกบางทีท่านทำแบบนี้บางทีมันก็บางทีก็เบื่อหรือบางทีมันก็เออเมื่อยเนาะบางทีท่านก็ใช้บอกว่าก็อาศัยการพับผ้าห่มเป็นเปลี่ยนอิริยาบถเออ但是一直做这个翻翻掌是吧翻手啊翻掌 然后也有点有的时候就痛、酸痛、无聊，所以呢，他换的姿势啊，换另外一个动作，他就用这个收拾被子就来用功。คือผ้าห่มก็อยู่บนอยู่อยู่ตรงเท้าเนาะแต่ก็คือมันก็พับได้พอแล้วแหละ แต่ก็ออกมาพับใหม่ คือมันจังหวะการพับอ่ะมันมีจังหวะมีสติได้ 呃，那个其实被子已经收拾好了，然后他再拿来来来折折一折，然后放，然后再拿，因为可以有节奏嘛，有其他的动作。นะคืออย่างแจงคนคนพิการมันมันอาจจะทำไม่คล่องมากแต่เหมือนจังหวะจับมันต้องมีจังหวะจังหวะอะไรนั้นมันมีจังหวะในการทำแล้วมัน มันก็ทำให้คลายอิริยาบถได้นะ虽然他是瘫痪的他坐的也不是很顺但是这样做的就有其他可以那个动作就改变嘛เนี่ยแหละนะพับผ้าห่มก็เป็นการฝึกสตินะ ไม่ใช่พับผ้าห่มเพื่อให้มันรีบๆเสร็จ แล้วจะได้ไป ทำอย่างอื่นต่อ所以呢责备子也是可以啊用功不是只是快快的折好然后去做其他事情แปรงฟันเนี่ยอาตมาเห็นโอ้แต่ก่อนเราไม่รู้ตัวเลยว่าเราแปรงไฟสักแต่ว่าแปรงเฉยๆนะแปรงฟันไปกับความคิดทุ่งซ่านนะ说牙也是 以前我也不知道，就是没有觉知自己哈，有刷牙的时候也就跟着念头跑了。嗯，是吗？发现没？我老伴呢，手它会自动的，跟它做的动作一样，但是心呢，不知道去哪里了。你有没有观察到刷牙的时候就很，就是我们很熟悉嘛，然后但是心跑到哪里就不知道。 <laughs> เราต้องเพิ่มความตั้งใจนะแปลงฟันก็ให้มีความตั้งใจในการในการกระทำนั้น ๆ ให้มันชัดเจนขึ้นนะ我们要增加啊刻意就是有意识的做那个事情อืมถ้าเราตั้งใจเนะี่ยเราก็จะรู้สึกถึงร่างกายรู้สึกถึงฟันรู้สึกถึงสิ่งที่กำลังทำได้ได้ชัดเจน มันเป็นสติในกาย如果我们有意识的做，我们就很 很清楚的看到那个手动啊，那个嘴巴里面的感觉，这就叫啊、观身体。จิตใจมันจะคิดไปอะไรเราก็เห็นนะโอ้แปลงฟันครั้งหนึ่งนี่ใจก็แวบคิดหลายครั้งแต่มันแวบคิดไม่ไกลแวบเดียวรู้ทันกลับมาอืม当起什么念头也可以看得到然后它就不可以跑得很远 很快就回来เนี่ย อย่าพลาดโอกาสทองนะพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ถ้าเราทำได้นะ เราก็สามารถทำได้ทุก ๆวันนะอ๋อ这个是非常好的机会千万我们不要浪费这个机会我们每天是可以做得到的เนาะจะใส่เสื้อผ้าจะเข้าห้องน้ำอะไรก็คล้ายๆกัน คือเรามีกายเรามีใจ เราเอากายเอาใจนั่นแหละ เป็นเครื่องมือในการรู้ตัว不管是穿衣服、上洗手间也是都一样，然后可以用功，因为我们啊、呃、有这个身体核心，要把它成为培养觉性的工具。嗯，เดินเข้าห้องน้ำเดินจากที่พักมาที่ศาลา ก็เดินแบบเดินจงกรม你要啊、去上洗手间，你走着去上洗手间，或者从你疗房走到这里都是进行。นี่แหละสตินะหลวงพ่อเทียนท่านบอกว่าทำตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนหลวงพ่อเทียน就说培养觉性要啊从 啊，起床以后到你要去睡觉，要一直用功。ไม่ใช่ทำตอนตีค้องจนถึงเวลาพัก不只是啊用功在那个什么敲钟啊敲钟开始然后用功到下课就结束อืมแล้วเวลาหลังจากนั้นเราก็ปล่อยจิตปล่อยใจไปกับความคิด ปล่อยอารมณ์ไปกับคำพูดสนุกสนานเนี่ยมันจะขาดไป下课后就随便让心跑跑到很多地方啊，让它流浪，让那个心怎么说迷迷的啊，跟着什么情绪在一起，那就是不对。โดยเฉพาะปฏิบัติใหม่ๆนะสำคัญ เหมือน ถ้าเราทำจริง ๆตั้งใจแล้วก็ ทำให้มันต่อเนื่องเนี่ย มันจะได้ความรู้สึกตัวได้เร็วขึ้นนะ特别是刚刚开始修哈，如果我们真正的就是认真努力啊，让觉性如练，很会很容易得到效果。หลวงพ่อเทียนท่านเล่าว่าตอนที่ท่านไปปฏิบัติธรรมตอนที่ท่านไปนะมันมี คนที่หมู่บ้านไปด้วยกันคนหนึ่งแกก็มักจะมาอยากคุยกับหลวงพ่อเทียน แต่หลวงพ่อเทียนเรามาปฏิบัติธรรมเราไม่คุยเราจะตั้งใจปฏิบัตินะหลวงพ่อเทียน有讲啊他以前啊去参加禅修班嘛然后那时也有他朋友嗯在那个家乡一起一起去 那那个朋友非常喜欢说话，然后就来找，经常来找龙破田啊，想聊天。龙破田一直说，啊，我不要聊天，我我来用功。嗯嗯，呃，คนที่มาด้วยกันก็ก็ไม่ค่อยพอใจแต่ก็หลวงพ่อเทียนก็ไม่ใช่ว่าไม่พอใจเขานะแต่ เออ เรามาอุตส่าห์ออกจากบ้านมา เราตั้งใจมาปฏิบัติธรรมต้องทำให้มันเต็มที่นะ那个朋友可能不太满意，但是龙坡田已经就是我们有这个机会来来参加呃这个活动，要尽力的做。嗯，หลวงพ่อเขาเขียนก็เราตอนที่ได้ออกมาปฏิบัติธรรมนั้นก็ยังไม่บวชเหมือนกันนะ ก็เหมือนออกมา จากงานออกมาจากครอบครัวนะพ่อก็มีครอบครัวมา ก็จะไม่เสียเวลา เพราะว่าโอกาสที่จะออกมาจากครอบครัวมันน้อย ก็ต้องตั้งใจปฏิบัติ甘田长老啊、出家啊、就是出家以前，他刚刚开始用功呢，也不是啊，那时还没出家，所以他还有家庭、有工作。当有机会来 参加那个禅修班，他也很认真。ขนาดแม้แต่นี้นะสมบอกตอนแรกกล่าวว่ามาปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยอยากอยู่ใกล้หลวงพ่อเทียนจะได้เห็นว่า หลวงพ่อเทียนท่านทำอะไรยังไงบ้างก็ไปไปพักอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อเทียน刚才长老刚刚开始啊、呃，就是跟着หลวงพ่อเทียน，他很想啊、就是靠近 啊，跟着หลวงพ่อเทียน在一起。แต่ปรากฏว่าบางทีก็มีโยมมาหาหลวงพ่อเทียน ท่านก็ต้องไปคอยปูเสือปูปูเสือคอยหาน้ำ พวกโยมพ่อเก็บก็ต้องคอยไปเก็บอะไรแบบนี้บอกโอ้ก็ยุ่งเลยคราวหลังก็ออกไปอยู่ไกลๆหลวงพ่อเทียนแทนอืมอ呃跟着หลวงพ่อเทียน在一起的时候呢就是อ 当他护士嘛，当他就是嗯，然后就是在他周边，然后经常有很多客人来，啊，所以呢要打招呼，要帮啊帮事情，要给他什么喝的啊，就啊，对，然后后来就感觉这个也比较麻烦，然后就离开了，到天远远一点。嗯，就是我开开。 <laughs> แรกๆก็เหมือนไม่ไม่อยากคือไม่เสียเวลาไปทำอย่างอื่นมาก แล้วก็แบบก็เออเอาตั้งใจทำความเพียรของตัวเองให้มันเต็มที่刚刚开始的时候我们开始用功哈不要呃跟其他事情做的就浪费时间嘛我们要做我们应该做的嗯หลวงพ่อเทียนถือขนาดท้าหลวงพ่อกำเพียนนะแบบ ถ้าคุณทำจริงๆ นะ คุณไม่รู้อะไรเนี่ย ให้มาเอาเงินเดือนกับหลวงพ่อเทียนเลยหลวงพ่อเทียน有有挑战啊甘田长老说如果你真正的做的话你没有什么效果得不到什么我就给你那个你每工资给你工资เพราะหลวงพ่อที่ทำเทียได้ปฏิบัติ อืม ปฏิบัติอาทิตย์หนึ่งแล้วสิบวันแล้ว ยังไม่รู้อะไรเลยนะสีก็มีเนนมาพูดโอ้อ้ายอ้ายอ้ายคอยปฏิบัติเจ็ดมือคอยหู้รูปน้ำแล้วอะไรเทียน长老啊、用功参参加那个禅修班的时候，啊过了十十几天，他还没怎么说， 还没见到什么状况哈，然后就有一个小沙弥啊来来跟他说，哎哥，你你还没就是见到什么状况吗？我七天我就知道名色了。หลวงพ่อ扛枪都累，哦，我们ปฏิบัติมาสิบวันแล้วไม่รู้อะไรเลยนะ，ก็ไปถามหลวงพ่อเทียนนี่แหละ。 มีไหมคนที่ปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียนแล้วไม่ไม่รู้อะไรเลยนะคงจะเป็นผมนี่แหละ คนแรก甘田长老就很有压力，觉得哦，我我用功了十十多天还不知道什么，所以就去找啊、罗破田问啊、有有吗？就是跟跟你 啊，修行的弟子呃学员，但是什么都啊不知道，什么都见不到，什么得不到什么，可能是有我第一个人。เนี้ยแหละก็เลยเป็นที่หลวงพ่อเทียนท่านท้าข้อเขียนเลยว่าเนี้ยถ้าคุณทำจริงๆนะคุณไม่รู้อะไรเลยเนี่ยคุณมาเอาเงินเดินกับผมเลยนะผมท้าว่าทำจริงๆเนี้ยต้องรู้แน่นอน。所啊，然后那个หลวงพ่อเทียน就。 挑战吧。啊，龙丹田长老说，如果你真正的认真、真正的做的话，如果得不到什么，我就给你工资，工资，工资。นะพวกเราก็ต้องท้าทายตัวเองนะ ท้าทายคำสั่สอนว่ามันจะทำได้จริงไหมนะลองดูสิบวันเนี่ย我们也要 啊、自己挑战自己啊、自己挑战那个佛的法，我们真真的啊、做得到吗？ลองดูเนี่ยสิบวันเนี่ยนะก่อนวันที่เรามากับวันที่เรากลับเนี่ยมันจะรู้อะไรไหมมันจะเข้าใจอะไรไหม要就看一下然后这十天内 你来了第一天到十天结束那一天，你得到了什么？你会见了什么？แต่แต่หมายถึงว่าภายในสิบวันเนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดว่าจะได้อะไรไหมแต่หมายถึงว่า พอทำเสร็จไปแล้ว ค่อยมาประเมินดูว่าเออมันเปลี่ยนแปลงไหมมันเข้าใจอะไรไหมอะไรเงี้ย但是在十天内呢不要一直想我要得到了什么我要见什么只是啊就是

那那个决心会不会会不会提高？นี่แหละเนี่ยพยายามเรียว่ากายมันทำอะไรนะก็คอยมีสติรู้ทันร่างกายเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเรื่อยๆ而且白天不管身体做什么，也要一直知道，嗯，经常看到。ใครจะไปเดินตามพระบินทบาทอ่ะก็ เดินจงกรมไปดูตัวเองเดินไปเรื่อยๆ谁要跟着啊师傅们去托钵啊也要可以就是观自己正在走บางคนกวาดสาราถูสาราล้างห้องน้ำเราก็ไม่ได้เน้น แต่ว่าทำให้สาราหรือห้องน้ำสะอาด เราก็ดูร่างกายของเราขณะที่ทำไปด้วยนะ或者有些人可能在这个大便啊、扫地呀、啊，然后洗洗手间什么的，啊，目标不不只是我们要这个大便干净，我们也要啊关自己。嗯，รวมทั้งถ้ามันเกิดความคิด เกิดอารมณ์ความรู้สึกอะไรขึ้นมาในใจเออก็เห็นเห็นเฉยๆ ไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรกับมัน而且如果升起什么念头或者情绪我们只是要观它看到它不要评判或者处理它เห็นแบบโอ้ใจไปได้อมยิ้มในใจอืมเห็นแล้วเห็นแล้ว心里笑笑一点啊就是看到的时候就笑一点然后就啊说不是说 就知道了知道了知道了看到了ความคิดหรืออารมณ์จะดีไม่ดีนะไม่สำคัญนะสำคัญแค่ว่าเห็นแล้วเห็นแล้วพอ念头或者情绪好不好是不重要啊只是我们看到那就好了อันนี้น้อเรียกว่าพยายามมีสตินะรู้กายรู้ใจ ให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆนะ所以我们 要培养觉性啊，常常回来觉知身体和心。เนี่ยแล้วก็มีความสำรวมนะสำรวมคำพูดสำรวมกิริยาต่างๆมันก็จะช่วยให้สติมันไม่รั่วไม่ไหลออกไปนะ然后呃也要我们注意这个我们身与意啊特特别在刚才他说身和意啊就会那个 帮助保持觉性。จริงๆนะมันมันทำแบบนี้มันจะทำให้สติมันจะกลายเป็นความเคยชินใหม่ ในจิตใจ คือความเคยชินเก่าของจิตคือหลงไปคิดเรื่อยเปื่อยความเคยชินใหม่คือเออกลับมารู้ตัวกลับมาเห็นนะ我们这样的用功呢，就会让心有新有新的习惯。 以前的习惯就是一直很容易迷啊，跟着他跑。但是新的习惯，我们现在训练就是回来觉知，回来觉知。จิตแม้มันไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตา แต่บังคับบัญชาไม่ได้ แต่จิตเป็นสิ่งที่สามารถฝึกได้นะ心虽然是无我 是啊、呃、无常，不可以控制，但是心它可以训练的。เพราะจิตนะถ้าไม่ฝึกหัดเนี่ยมันจะนำไปสู่มันจะพาชีวิตเราไปสู่ความทุกข์如果我们不训练这个心呢，不用功，会带我们去找苦。แต่ถ้าจิตที่ฝึกหัดดีแล้วเนี่ยมันจะเป็นที่พึ่งนำพาชีวิตจิตใจไปสู่ความไม่ทุกข์ได้นะ 修好的心呢，就啊是可以可以当我们可以依靠，嗯，就有那个依靠，让我们不苦。